martxoak hogeita zazpi gaur osteguna da eta hau berrion albistegia duzue, berriozar erratiaren albiste emankezuna, ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia, Xabi. Bai, garasi, gaurko ikasleen greba deituta dago. Ikasle gazteek beren etorkizunean duten erantzukizuna aldarrikatzeko aterako dira kalera eta guzti honekin LOMS erreformari ez esango diote hezkuntza erreforma honek euskara hirugarren mailako hizkuntza bezala kontsideratzen duelako txikitatik azterketa eta emaitzen bidez gazten etorkizuna bideratzen duelako eskoletan sexu banaketa egotea bermatzen duelako eta formakuntza sistema Europar estatuek zuzentzen duelako eta baita hezkuntza merkatalizatzen gertatzen duelak eh, eh, guztiak, eh, gazte ikasleen argudioak eta argudioak eskutan esan bezala ikasle abertzaleak antolaturik Euskal Herri osoan greba eginen dute ikasle gazteek. Berrezarko udalako gasun eta ekonomia sustapen arloari zortziko erretondako autopiak eta irten bidea bilatzeko eskatu dio. Atzo ospatutako udal batzan, dekatlonen pesisaziar duen mozioa eztabaidatua izan zen mozio horretan, Nafarrako gobernuak pesisa errebisa dezan eskatzen zen baita gipuzkoa etorbidetik zortziko errotondarako irteenan irugarren karrila paratzea. Talde politiko guztiek UPN esalu mozioaren alde egin zuten. UPNekoak kontrako argudioak eman zituzten eztabaidan eta azkenik eurak abstenitu ziren gaur goizaldean berrozarko udal ...man mankomunitatearekin bilduko da, ogasun eta ekonomia sustapen arloari eskatzekoak zehazteko. Atzoko udalbatzan ere, Sahara herriarekiko laguntza eta elkartasunara adierazpen onartu zen. Berrizarko Sahararen aldeko lagunak eh, eskatutako elkartasun adierazpen hau talde guztiek onartua izan zen bai. Adierazpen horrek Sahararriak sufritutako errepresioa etortzen zuen eta estatu espainolari eskatzen zion mila bederatzen laro eta amabigarren urtetik lokiatutako erreferenduma egiteko bermea. Baladi Benamar polixari frontearen ordezkari gisa udalbatzan egon zen eta adierazpena onartzearekin eskerrak eskerreko hitzak bota zituen. Txorizuri zuri dantza taldearen argazki erakusketa ikusgai dagoeneko. Berriozarko txori zuri dantza taldearen nogita mabosgarren urte urren ospatzakoen bat jarduera antolatu dira, eta zuk diozun bezala beste batzuen artean, argazki erakusketa hori. Dantza taldearen ibilbidearen berri ematen duen argazki erakusketa. Kulturkunean apirilaren bosta arte ikusgai izango dugu. Apirilean bostan, bostean ere, larun batarekin, hainbat ospakizun jarduera izanen dira goizean, eguerdiko amabietan, dantza poteoa herriko garriketatik. Arratxaldekoak mendialdea eskolan izango dira guztiak zazpietan, dantza jaialdia areton nagusian, bedratzetan herri dantzak gaitariekin, amarretan afaria gauerdian, trikitilariak eta jarraian, amabit herrietatik aurrera gau pasa luzianoren eskutik. Eta gaia aldatuz, musika eskolako kontzertuak aurrera darraite. Aurrera darraite bai, atzo perkusioa eta bateria izan genetun entzun gai, eta gaur aldiz gitarrak izango dira protagonistak musika eskolako ikasleak. Izango dira jakin bezala gitarraz lagundurek gure belarriak ugozaratuko dituztenak eta itzordua gaur arratxedeko zazpiretan musika Musika eskolan. Enchufados a la red educar en el uso de pantallas izeneko hitzaldia atzeratu da. Mendialdea guraso elkarteak antolaturiko hitzaldia hasiera batean gaur rostegunarekin egitekoa zen baina azkenik apirilaren bian arratsaldeko zazpietan egingo da. Hitzaldia gurasuei zuzendua dago eta horretan teknologia berrien kontsumo eta erabilera eztabaidatzeko bidari erakundearen laguntza izango dute Mendialdea guraso elkartekoek. Eta mendien lagunek irekiko dute gaurko kirolen informazioa atala oker ez banabil, igandarekin ateraldia eginen dute garazi norado aste. Arabar lurraldera doazte Xabi zuzenki elgea herrira eta bertatik ekingo diote bederatzireun honda berroita iru metro dituen elgea mendiari. E, interesdunek hoi bezala guizeko bederatzetan eguzki plazara urbildu barko dira. guraldi azmintzatzeko unea dugu orain, zer dio gaurko guraldi hotzak? Gaurko guraldi hotzak hotza egingo duela dio, <laughs> eta tarteka oditzu egongo dela eguna goizean, goiz eta arratsaldean baliteke euria egitea, ego segaikoa ezea ulbizia ibiliko da, egunaren lehenengo partean ego mendebaldekoa nagusi eta gabean ego ekialdekoa. Zuk dio zumezela gaurko guraldi hotzak dio temperatura masimoak gutxi edo nahikoa joko direla. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datozen orduetan berrioza arirratiaren sintonian, FMko eun puntu sortzian edo orduoro interneten eguzkiplaza.neten.